السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكهم تضم أما بعد para habaib, para kiai wabil khusus orang tua kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Berbicara tentang kewajiban salat lima waktu Yang diterima secara langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah tanpa perantara bukan di bumi tapi di langit pada malam yang paling agung bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu malam Isra wal Mi'raj yang mana ini semua menandakan bahwasanya perkara salat lima waktu adalah perkara yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikan oleh Allah sebagai salah satu daripada pondasi agama Islam bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamissalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadhan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya agama Islam dibangun di atas lima pondasi dan salah satunya adalah solat lima waktu. Al Imam Al Qutb Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyahnya beliau mengatakan bahwasanya inna min asbabi su'il khatimah at-tahawunu bis salah di antara penyebab utama seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah ketika seseorang menyepelekan perkara solat lima waktu. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah na'udzubillah min zalik adalah meninggal tanpa membawa iman, tanpa membawa Islam. Meninggal setelah dicabut dari hatinya keislaman dan keimanannya. Walaupun manusia sekalian menganggap dia meninggal dalam keadaan Islam, tapi di mata Allah tidak demikian dan diantara penyebab utama meninggalnya seseorang dalam keadaan su'ul khatimah adalah ketika dia menyepelekan perkara solat lima waktu sebab bagaimana mungkin dia akan meninggal dengan membawa Islam sedangkan fondasi Islam tidak ada di dalam hatinya yang salah satunya merupakan solat lima waktu dan apabila solat ditinggalkan maka segala kewajiban yang dilakukan oleh seseorang pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya perkara salat. Ayuhal ikhwan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kita tahu kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya itu wajib dilakukan bagi mereka orang-orang yang telah baligh." Orang-orang mukallaf yang sudah akil balik. Namun perkara solat lain sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru awladakum bis salati fi sab'ah, wadribuhum ala tarkiha fil ashar". Perintahkan anak-anak kalian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan solat ketika usia mereka tujuh tahun. Setiap orang di antara kita yang memiliki anak usia tujuh tahun atau lebih maka wajib diperintahkan untuk melaksanakan sholat setiap kali kita mendengar panggilan azan, panggilan sholat setiap kali masuk waktu sholat kita punya anak yang usianya tujuh tahun atau lebih maka kita wajib memerintahkan anak-anak kita menjalankan sholat tersebut kalau kita tidak perintahkan, kita dosa akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sebab itu adalah bagian daripada kewajiban setiap orang tua. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan tentang pentingnya salat. Hadirin wal hadirat, siapa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah manusia yang paling mengenal kasih sayang. Enggak ada di muka bumi di langit dan di bumi manusia yang dipuji oleh Allah yang diberikan gelar yang agung oleh Allah dengan gelar Ar-Rauf Ar-Rahim selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kasih sayang beliau kepada umatnya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya namun beliau nyatakan di dalam hadisnya wadribuhum ala tarkiha fil ashar pukul anak kalian kalau mereka berani meninggalkan sholat ketika usia mereka tujuh tahun. Nabi bilang begitu. Cuman beberapa orang bilang, Habib sepuluh tahun tinggalin sholat dipukul, kesian Habib masih kecil. Piring pecah di dapur, dipukul anak kita. Tapi sholat Habib kesian masih kecil. Bapaknya lagi asyik nonton televisi, nonton berita. Anaknya ribut depan televisi, dikasih tahu nggak dengar katanya anak, dipukul tuh anak. Nggak ada alasan, kesian Habib masih kecil. Tapi kalau usulnya sholat ditinggalin Habib kesian masih kecil Habib. Apa penyebabnya? Iman yang lemah di dalam hati kita ayuhal ikhwan. Kita menganggap dunia lebih besar daripada sholat lima waktu. Wa innaha lakabiratun illa ala khashi'in kata Allah. Memang sholat berat. Kecuali bagi mereka orang-orang yang mengenal Allah yang khusyuk kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi golongan mereka. Ada seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ayah bunayya. Inna minar rijali bahimah. Fi suratir rajuli sami'al mubsiri. Fatinun bikulli musibatin fi malihi fa idza usiba bidinihi lam yash'uri. Dia kasih nasihat sama anaknya. Wahai anak-anakku, hati-hati. Di dunia ini terdapat laki-laki bentuknya manusia. Tapi hakikatnya dia bukan manusia siluman. Hakikatnya nggak lebih dari binatang. Ini artinya begitu itu syairnya, itu nasihatnya. Ini anak terperanjat. Siapa dia wahai Abah? Orang yang semacam ini adalah orang yang apabila urusan dunianya disentuh sedikit, dia langsung marah kiamat dan berdiri. Tapi kalau urusan agama disentuh, dinodai, dia enggak ambil pusing. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Perkara solat kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Samait. Habib Ahmad bin Umar bin good berdakwah berda'wah. Fisibah. Beliau bilang. Ma bin nas illa salatuhum. Ini segala problem, musibah yang menimpa setiap individu. Yang menimpa setiap manusia. Setiap musibah dan balak yang turun ke muka bumi. Penyebab utamanya tahu apa? Nggak lain adalah karena perkara sholat disepelekan. Karena perkara sholat lima waktu disepelekan. Ketika kita tertimpa musibah, jangan pikir ke kanan, ke kiri. Introspeksi diri kita. Bagaimana perkara sholat lima waktu? Tanyakan kepada diri kita. Sebab orang yang meninggalkan sholat berat urusannya. Jangan gara-gara ibu-ibu urusan kondangan, sholat diundur dari waktunya. Cuman gara-gara bapak-bapak kena macet di jalanan pulang kerja, sholat diundur dari waktunya. Jangan. Habib, jalanan macet, Bib. Tapi kalau kebelet pipis, kita bisa paksain turun dari keandar kendaraan umum, pergi ke toilet. untuk gobok hajat. Tapi kalau urusan sholat, Habib macet urusannya. Jangan. Sholat penting. Dalam riwayat disebutkan. Man tarakas sholata muta'amidan. Kutiba ismuhu ala babi jahannam. Fulan ibnu fulan la buddha min dukhulin Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ditulis namanya di atas pintu api neraka. Naudzubillah. Enggak enak. Yang enak kalau nama ditulis di atas pintu sorga. Mudah-mudahan nama kita di sorga semuanya. Cuma orang yang ninggalin sholat begini keadaannya. Ditulis namanya di atas pintu neraka. Bunyi tulisannya, Fulan bin Fulan yang ninggalin sholat secara sengaja ini, wajib masuk neraka melalui ini pintu. Na'udzubillah. Karena itu jangan. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Gu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungi diri kalian anak dan keluarga kalian dari pedihnya api neraka, dari panasnya api neraka. Orang yang melaksanakan sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Tadi kita dengar dari Habib Ali al-Bahar, Ali bin Hasan al-Bahar. Orang yang jalanin sholat, hidupnya damai. Rumah tangganya damai. Urusannya semuanya damai, berkah. Terus nggak bakal tersisa dosa sedikit pun di dalam tubuhnya. Diampunin dunia akhirat, dia nak. Dalam hadis Rasulullah SAW bilang, Kalau bagaimana kiranya? Kalau depan rumah kalian ada sungai yang deras, airnya jernih dan dingin. Setiap hari si pemilik rumah mandi di dalam sungai itu lima kali. Masya Allah. Apakah akan tersisa? Hal yang bukan mendarani hisyai. Apakah akan tersisa dari kotorannya sedikit pun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sehari mandi dua kali, bapak-bapak, ibu-ibu bersih, wangi. Ini lima kali. Sahabat bilang ya Rasulullah, alam ya bukan mendarani hisyai, nggak bakal tersisa. dari kotorannya melainkan bersih udah mengkilap nih orang bukan bersih lagi berkilau lima kali sehari dia mandi maka Rasulullah SAW bilang musallah. demikian halnya dengan sholat lima waktu orang yang melaksanakan sholat lima waktu enggak bakal tersisa setitik pun dari dosa melainkan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dijadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh